paso a allá. hasten dugu saioa ba, eh, diska, diska puska honekin, abesti puska honekin eta beno ba la banda trapera del río noski genuen talde hau ba haien kurriki de barrio izeneko abesti klasiko horrekin beno baino gaur ez dijoa la banda traperari buruz saio hau Baizik eta e, diska, diska bilduma bati, bat txantxakun e, zigiluak, e, donostiako zigiluak, kaleratu duen, ba, diska oso oso interesgarria. Spanish PUNK, deitzen da, compilation 1975-1979. Hau da, e, eh, miatzen eta irurogeita mila emeretzi urteen artean, ba, Espainiar estatuan egintzan, ba, punk eh, aurreko zerbait. Beno, <clears throat> ba, entzun deguna bestia, la banda trapera del riorena, ba, haiek grabatu zuten... E, diskarena, lehen diskarena genuen mila batzerun eta irurogeita emiretzi garren eh, urtean kaleratu zena, berez la banda trapera del rio taldea mila batzerun eta irurogeita masei <clears throat> urtean sortu zen e, ba, inguruko ba, gerriko industrial eh, horretan, Eta, e, bueno, ba, alako hainbat talde sortu ziren e, Bartzelonan, e, baita Madriliren e, ere, eta, bueno, hemen e, Euskal Herrian egia zanetzen e, askorik e, egon, e, bueno, esan e, 091 eta eskombro, egon zirela Bilbon, e, tensión, Iruñan e, edo negatibo e, Donostian eta beno alako mode ikutxukin eta irurrogeita emeiretzi garen urte inguruan eskurs izeneko talde bat egon zen e, e, endaian eta beno ba ez askorik hemen goza guzti hauek pixkat beranduago iritsi ziren Baina beno, e, garai hontan, musika ba, ontako garai ontan e, ba, Ingalaterran eta Europako ko beste alde guztietan eh, ba, punkarekin eh, zeuden eh, momentuan, ba, mm, bai Euskal Herria bai Espainiar estatura etzan e, oraindik iritsi zenen e, beno ego Euskal Herrian batez ere ba berrogei urteko diktatura baten ondoren ba atzerapena ba, oso oso handia zen bai kulturalki bai esparru guztietan Berez, e, punkaren e, ba, oi bat bai iritzi zela, baino ez zuzenki eta inorkezekin oso ondo zer zen guzti hori. Baino eraberean, e, eh, irurogeita margarren markadaren erdikaldean edo, ba, rock bronka edo izeneko, ba, ez izeneko, zeren haiek euren buruari rock bronka deitzen zioten, ba, hemen entzun ditugun banda trapera del rio bezala, haiek... E, e, beno, e, lehen talde punktzat eh, jotzen dute askok la banda trapera, baina haiek euren burua ez zute punkt taldetzat jotzen, baizik eta rock bronka egiten zutela. Beno, La banda Trapera del Río que bi diska kaleratu zituen eta e, bigarren diska ez zuten kaleratu grabatu baizik e, 1982 bigarren urtean eta hor e, desegin ziren e, ba espektatiba gutxi zituztelako bigarren diska hori beranduago 90 garren hamarkadan e, kaleratu zen eta taldea berriz elkartu zen eta gogoan garri izan ziren hainbat kontzertu eman zituzten esaterako ba, mogambo aretoan donostian eman zuten amiatzen talarrogeita malauan uste dut eta beno desastre utxa izan zirela haiek euren memoriatan ba, zerbait oso gogoan garri bezala kontatzen dute baina egia zen kontzertuan egon nintzen eta e, bai abeslaria baik bateriak e, sekulako moskorra e, zera matzaten, eta bateriak e, abestiak geroz eta motelago, geroz eta motelago jotzen zituen, eta momentu bat zen bateritik erori egin zena, eta momentu hortan e, kontzertua bukatu zen. Ba, bai, momentu hoietan e, Tio Modes, e, La Banda Trapera del Rio, ko gitarlaria, oraindik e, bizirik zegoen, e, kontzertu horiek eman zituen, baina izugarri argal zegoen momentu hortan, ez zuen aurpegi honik arene eh, azkeneko urteak izan ziren. Baino garai horiek aprobetsatzen zituzten beste estudioko diska bat grabatzeko eta baita zuzeneko diska bat e, grabatzeko ere. Hortik eh, urte batzuetara beste itzulera bat e, egin zuten oraingoan ba tio modes gabe hile egintzelako eta beno ba e, Raf Pulido bateriaren e, semearekin e, eta Donostiako Fosirekin gitarretan ura ordezkatzeko e, eta hainbat kontzertu eman zituzten baina gerora ba Raf Pulido bateria ere hile e, egintzen Eta, bueno, ba, taldea utzi baino duela gutxi itzuli egin dira berriz ere, eta diska bat berriz e, kaleratu. Eta, bueno, ba, e, Morphy haotxetan, eta El Subidas basuan dira ger, gelitzen diren e, parteideak, eta haiekin e, ba, subterranean skitzeko bolo baterian, eta lehen aipaturiko fosi eta raf e, pulidoren eh, semea bi gitarretan. Beno, esan behar da, aurreko garai hauetan, entzun dugun diska ontan, e, rokita izeneko ba, gitar jole bat zegoen ere, ba, baita E, taldea utzi behar izan zuela ba, arazo mentalengatik edo eta beno handik e, gutxira hil egintzena ere. Beno, diska bikaine eh, honekin eh, jarraitu barko dugu. La pluma eléctrica. 1 2 3 4. de cristal, que es algo insano, tanto como en el sueño americano. Ba, orengoan, ba, erabat aldatu dugu, zeren e, Bartzelonako ba, gerriko industrialeko suburbiotako ba, pertsonaietatik, labandatarrapera darri bezala, ba, joaten gera Madril eta Madril e, eh, ba, zentruko pertsonaietara, hau da, e, eh, burgez, kumeak edo burgezen semeak kasu askotan, ziren ba, kaka deluxe, taldea, kaka Kaka Deluxe e, eh, baita ere Madrileko lehen punktaldetzat jotzen da, baina bueno, e, entzuten duzuenez e, egia esan ba, hauetako baten bat e, Londresen, Londonen egon zen eta beno, ba, handik e, ekarri zuten ba, punkaren e, zakit e, olako formadun e, punka, antzeko zerbait. E, Gehio, oinarrituta itxuran, e, ba, ba e, ba, baino. Eta beno, ba, kaka deluk talde ontan, e, ba, topa genezake, ba, adibidez Alaska, Alaska, gero Alaska los pegamoides, Alaska dinarama, edo e, Alaska soilik e, ba, kantaria, non e, talde hontan gitarra jotzen zuen, e, ba amazazpi, e, amazei urte zituela, eta beno, gerora ba, jende honek, e, talde hontako jendea ba, sortuko zituela olako la movida madrileña deituriko ba, e, pop inusente hortako, ba, hainbat e, talde. Ez da nahiko ba, ofizializatua izan zen movida hori. Beno, ba, kakadelux taldea, ba, garaian bere polemikak eta izan zituzten, eta txapa diskozek e, single bate edo single pare bat eh, kaleratu, kaleratu zien, baino, e, zen izan, ba, ostet mila batzen eta iru arte, dolako zerbait, ez nago ziur, non e, diska osoa kaleratu zuten, baino jada e, aurretik egin zituzten grabazioekin, zeren taldea ezen existitzen kakaluz taldea banatu zen, eta beno, alaske los pegamoidez alde batetik, edo beste talde batzuk beste aldetik, e, sortu ziren. Beno, ba, gaizki ulertetako punka, genuen, eh, bueno, e, nik esaten dut hori, eh? ez da, nire iritzia da, bakarrik genituen kaka deluxe, non, e, beno, ba, taldekideen artean ba, eskuindar burgeskumeak ere ba, zeuden. Bueno, e, azkenean historia arraroak e, rock munduan jarra dezagun. Uaaaaa! this is Terror Night, when the dead is queen. The doors behind you close and... rengoa Starlight taldea genuen Terror Night izeneko abestiarekin mai hauek ingelezez zeren eta hemen eh, nieto anaiak genituen talde hontan eta hauek e, Australian jaio ziren e, ba, Espainiako ba, etorkinen eh, semeak ziren eta beno ba, berriz itzuli ziren Madrilera eta bertan baiekaz auzoan e, bai horren beste zerezan ematen ari den e, gaur egun auzo Hortan, ba, Starlight taldea sortu zuten, abesti bakarra grabatu zuten, ba, San Isidro Rock izeneko ba, bilduma batentzako eta beno e, ezer gutxi gehiago egin zuten e, zeren eta Starlight taldea mila batzun eta laro gehi garren e, urtean e, banatu egin zen. talde interesgarri eta benetan ez ezaguna entzun dugu Indiana deiturikoa eta e, obsesion izeneko abestiarekin e, Indiana talde hau ba, lehen aldiz e, bi balroio izeneko bilduma batean azaldu zen mila eta irurogeita ma garren urtean, baina entzun dugun abesti hau beste bilduma batean azaldu zen, nilo uno nilo otro, sino todo lo contrario izeneko bilduma batean batean, e, mila baltzireun eta irurogeita mazazpian e, eh, kaleratu zena ba, beberli eh, e, eskutik. baliteke ba, punkaren antza duen ba, lehen abestia, kalerat, kaleratu zen lehen abestia diska batean hau izatea Espainiar estatuan. Beno, e, Spanish Prepunk e, izeneko Spanish Prepunk Compilation e, iru, iruruita mabost, meretzi izeneko, ba, diska ba, ba, bitxia antzuten ari gara e, egia esan e, asko gustatu zait e, diska hau eta beno naiz eta bueno, bilaketa lan oso interesgarria da zeren e, batzuk ezagunak dira ba, la banda trapera del rio, kaka de lux, ramontzin zakit baino badaude bitxikeri anitz diska hontan eta ba e, hauen eh, arazorik eh, handiena diska hau osatzeko ba izan da ba, abesti hauen ahztutako abesti hauen eh, eskubideak lortzea mm, diska hontan e, ba, kaleratzeko. Zeren e, ba, ezakit, e, eh, edo lehen esandako e, zigilua e, Beverly edo beste batzuk e, ba, azkenean e, ba, beste zigilua ondiago batzuen ba, sub zigiluak ziren eta era berean e, ba, hauek e, desekin zirenean ba, multinazional hondiek e, zigilu haueke irentzi egin zituzten berez. beraz eh, abesti gehienak e, ba multinazional handien eh, eskutan daude naiz eta ez dituzten ezertarako erabiltzen baina o, zaila da abesti horiek hortik ateratzea Beno, eh, diska interesgarri honekin jarraitzeko urrengo taldea. talde interesgarria, genuen hau ere, mun izenekoa, hauek ere miatzen tariru gehieta kaleratu zuten e, zerbait, baina e, entzun duguna bestia, ba, haien e, singelarena da, miatzen eta iruro mazortzi garren e, urtean e, kaleratu zutena. Gustatzen zaizkit talde mota hau e, bitxi dira, talde eh, mota hau zeren eta ba pixkate eh, denboraz kanpo dauden eh, taldeak dira eta hoiek berezi egiten ditu talde bereziak egiten ditu zeren beno haien joera ba 70garren hamarkada hasieran egon zen e, ba jarrokarena da baino pizkat ba garaikide edo ja da e, ari zen punkaren e, estandaren ba aire batzuk eh, hartzen ditu eta alako nahasketa bitxi bat e, sortzen da ba, talde hauekin egia zan e, eh, ez dakit talde ezen talde gehiegirik egon modu hauetakoak edo beintzat ez zuten e, gehienak ez zer grabatzea lortu Naiko talde bereziak eta ea jarri dezagun diska interesgarri honekin. taldea Mermelada de Lentejas taldea genuen bai, eta beno, e, Madeleko pub rock eh, talde bat eh, genuen, haien hasierako izena Mermelada de Lentejas izan zen eta izen horrekin single bat kaleratu zuten e, 1900 eta irurogeita emezortzian e, 1880 emeretzian ba, diska luzea kaleratu zuten, baino diska hortatik lau single aterako ziren. Ia da, 1880 emeretzian e, ba, bakarrik izena laburtu zuten eta mermelada izenarekin e, gelditu ziren. Et, e, e izena biguntzeko edo ea zerbait topa zezaketen. Eta beno, lena ipatu dugu bibal rollo bai, e, bazen garai bat non e, dena etiketatu nahi izaten zen, beno, orain baita ere egia esan. Eta ba, orako izena kasmatzen zituzten, lehen aipatu dugu labanda trapera el eta rock bronka deitzen zutela haien musika, baina bat zegoen beste musika bat el rollo deitzen e, zena, eta beno, ezen e, ba, orako jarrok tarleak ez besterik, e, irurugeita margaren amarkadaren erdikaldetik bukairara, ba, nahiko bogan egon ziren e, batez ere Madrilen, ba, alako jarrok rock eh, taldeak e, ba, ezakit leñoren antzekoak asfalto eta bar gerora ba, influentzia izango zutenak leño batez ere ba, barrikada bezalako taldeetan eta beste talde askotan eta beno ba alako taldeak mugitzeko bazen e, txapa disko izeneko zigilu bat eta beno irratian ibiltzen zen pertsonaia bat Mariskal izenekoa eta horrek e, mm, ba, e, horrek joan zen e, Zafiro disketxera, zela alako disketxe katoliko eskuindar bat, eta e, horiek lortu zuen e, ba, bere subzigilu egitea txapa disko zigilu hortan e, rock taldeak e, kaleratzeko zeren urte hartan ez zuten nondik irten. Eta e, bitxi zen, baina e, eman zioten aukerari eta irurogeita tamargarena marka da e, bukaera hortan ba, diska pila kaleratu ziren e, ba, txapa diskoz e, zigilu hortan. Tira, guazen e, diska bikain honekin. Diska bikain honekin. hemen genuen e, bilduma ontako, eh, Spanish Prepunk Compilation ontako, eh, babesti bitxienetariko bat, e, Balentziako Tarantula taldea genuen, e, izeneko, abestiarekin. Eta, beno, e, talde hau asira batean barrok sinfoniko taldea izan zen, e, baina e, taldea birmoldatu zen eta txapa zigiluarekin lanean hasi ziren e, eta beno, ba, rock sinfonikoak e, pixkate atzera utzi eta besti motz eta zuzenagoak e, egiten e, ari ziren, ba, entzun dugun ba, ahotxe eh, potente horrekin, beno, tarantula taldea genuen, e, bitxikeria, baino ez da bakarra. know abesti potentea genuen eh, hau eta ba, taldean honek historia bitxia du Redbox edo Redbox El Rojo deitzen da talde hau eta beno Ira Roja zen e, entzun dugun e, abestia historia bitxia duela esaten dut zeren talde hau sortzen da ba, galtza batzuei promozioa emateko berez talde hontako partaideak ba, Madrid 20 izenaz E, ezagutzen dira, beno, haien taldea horrela deitzen da, baino e, Redbox izeneko ba, galtza batzuk e, promozionatzeko, e, iragarkia egiteko edo, ba, e, izen horrekin jotzen dute Redbox izenpean e, jotzen dute. Eta, beno, izen horrenpean e, single hau kaleratu zuten, non, todos nosotros eta Redbox e, eta ira roja e, abestia dauden e, beno, ba, historia bitxiak talde hauenak eta hor joa ba, beste, beste abesti bekain bat están de rebajas en el corte inglés. Ya nadie cree la revolución, están de rebajas en el corte inglés. Ya nadie cree la revolución, buena marca para un para crear grandes historias que se pierden en el camino del fin, entre podios y medallas de gloria. reunión, eso sí siempre tendrás que hacer. Bartzelonan ginen orain eta Almen TNT taldea entzun dugu. Almen e, eh, TNT e, eh, diska bakarra edo, beno, kasu honetan e, single bakarra kaleratu zuen mila eta irurogeita emeretzi garren urtean. Honen bitxikeria zen e, auto ekoiztuta izan zela gauza oso zaia garai, garai hauetan. Eta, bueno, ba, e, talde honek, almen tenete, talde honek e, diskari, diskaren e, azalaren e, argazkian, azaltzen direnak, e, dira, argazki bitxi bat, alako, ba, lokal zar batean, e, jotzen dauden e, tipo hileluze batzuk, e, eta e, haien e, alboan, ba, txakurrak eta umeak e, <laughs> daude argazki bitxia. Eta, beno, e, azala, azala azal eh, polita, eta beno, diskak eh, badira txuri kolorean eta beltza kolorean, hemen eh, neria txuri kolorekoa e, dugu, eta beno, azala txuria da ere, ondo presentazio bikaina diska hontan. Tira, e, jarri dezagun beste abesti batekin. como un izeneko abestiarekin, e, beno, talde hau ez asko, baina gogoratzen da, bentsat, eh, horre eh, oroimenean gelditu zen, e, hauek single pare bat e, kaleratu zituzten, eta entzuten ari garen hau, ba, haien lehen singleko B aldea genuen, como un más, A aldean general idia mindada abestia zegoen. E, belter, e, zigiluak, kaleratu kaleratu zituen eta beno ba esan dezagun ba, e, musika estilo hau ba, denboran e, pixkat e, atzean gelditu zen zeren e, hauen ondoren segituan ba punka gaur egun ezagutzen dugun bezala ba, sortu zen e, eta talde hauek ahaztutak e, baztertutak e, gelditu ziren eta pena da zeren eh, talde gutxik eh, grabatzea lortu zuten e, single ba, olako pilatxo bat daude oso gutxi eta e, diska luzeak kaleratu zituztenak oso oso gutxi izan e, ziren ere e, gehienak ba desekin ziren ba ia inork ezagutu gabe ba, zer egin <clears throat> ote zuten edo nor ziren Eta, beno, gerora, ba, ez dakit, Bartzelonan larogei garen urtean, e, Madrilen larogei tabian, eta Euskal Herrian larogei talaguan, ba, alako punk estanda e, eh, txikiak egon ziren, non, e, bueno, batzutean ahondiagoak, ba, baina non e, estilo zarra guztiz e, ahaztuta, ahaztuta zegoen. Tira. ba, orengo artista hau, e, modu batean esateko, ba, e, arrakasta haundiena, izan zuena, izan zen, ba, bilduma ontatik, e, e, eh, Ramontzin dugu. Kasu honetan e, taldearekin Ramontzin IVC izeneko taldearekin eta bestia rock and roll dudua. Ba, eh, haien e, lehen diskako e, miatzen eta gaita emeretzi agian. Haien e, lehen diskako ba, Eh, hartutako single batetik eh, hartutako abestia dugu. E, single honekin e, ospetxo izan zen ere El Rey del Pollo Frito izeneko abestia dator. Beno, ba, naiz eta ba, azken e, urteetan ba, dirudien ba, Ramon garuna ba, plastilina bihurtu dela edo ba, bere karai e, hauetan hasierako garaian ba, gauza interesgarriak egiten zituen diska bikainak kaleratu zituen eta beno, jarrera handia zuen. E, Espainiar Estatuko telebistan e, atera e, garai hoietan eta beno, kontuan hartu behar da garai hoietan ba, e, Espainiar Estatuan e, telebista kate bakarra zegoela beraz e, jende askok eta askok ikusi zuen e, tipo hau eta telebistaren bidez ba, oso ezagun egin zen. Beno, ba, uste dut e, amaitzen e, joan beharko dugula, eta amaitzeko ba, basura taldea jarriko dugu. Basura ez e, errenteriako gure punke horretako talde hori, baizik eta Bartzelonan egon zen beste bat, hasiera batean panotxa bezala, ezagututa ba haien e, gitarra jolearengatik eta konposatzailearengatik e, panotxa eh, deitzen e, ziotelako eta beno hauek ere single bakarra kaleratu zuten mila batzirun eta irurogeita mazortzi garren urtean basura taldea entzungo dugu eta haien esperando en la puerta abestia single horretako be aurpegia izan zela txintxoak izan